Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras, īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan: Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi. Kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā raidījumā vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Sveicināti jūs mājās! Šeit Radio Marija Latvijas studijā esmu es, māsa Meinārda, bērniņa Jēzus Karmelīte, un šis ir rēdījums vienkārši un mierīgi. Kā jau dzirdējāt eh, galviņā, ievadā mēs runāsim par šajā redzījumā runāsim par Dievu un par mums, par to, kā veidot attiecības ar viņu, kā tajās palikt iet dziļumā. Es domāju, ka lielākā daļa no mums ir piedzīvojusi kaut kādas izdekšanas pazīmes vai, vai pieredzi, vai redzējuši to, piedzīv, redzējuši to, ka to piedzīvo kāds no mūsu draugiem, tuviniekiem. Ko darīt tādās situācijās? ko iesākt. Līdzīgi arī es domāju, ka katrs no mums ir mm, piedzīvojis tādas rutīnas posmus, kad mēs ejam uz baznīcu, kad mēs lūdzamies, kad mēs daram kaut kādas lietas, pie kurām esam pieraduši, nu, gribētos gan arī teikt automātiski, E, un ko tad darīt tādās situācijās, kad mēs ap, aptveram to, ka tas notiek automātiski? Un tāpat arī e, vēl viens pavadiens, kuru mēs skarsim šajos redzījumos, ir par ciešanām, e, ko darīt tādās situācijās, kā tās izdzīvot auglīgi. Jūs paši redzat, ka tas ir ārkārtīgi plašs, Eh, tēmu lokus, kur mēs apskatīsim. Šis raidījums šodien skan pirmo reizi Radio Marija Latvija ēterā, un eh, vismaz tādi ir mūsu plāni, kas skanēs eh, katru decembra otrdienu šajā pašā laikā pulkstens divos. Es būšu ļoti priecīga, ja arī tu klausītāji iesaistīsies šī rādījuma veidošanā, jo tā kā tu zini, Radio Marija Latvija ir klausītāju rādījums, un tāpēc tev ir iespēja uh, gan zvanīt, gan sūtīt izziņas. E, šodien es ļoti aicinātu, ja ir runa par zvanīšanu, e, zvanīt tieši raidījuma otrajā daļā, tātad apmēram no pustrījiem, e, pa tālruņu numuru 679 69131, bet izziņas vai epastus var rakstīt jau tagad, 266 77 272 vai studija at rml.lv. Par ko tad rakstīt? Šodienas rādījums būs par to, kāds ir mūsu Dieva tēls, kā mēs viņu redzam un kā viņš veidojās mūsu dzīvē. Līdz ar to tas, ko es gribētu no tevis sagaidīt vai lūgtu, mm, pastāstīt, padalīties, liecināt par to, kā tu pats redzi, kā tavā dzīvē ir veidojies Dieva tēls, kā tu atceries uh, dieva tēlu savā bērnībā. Piemēram, ja tu esi audzis kristīgā ģimenē, vai arī, ja tu esi ienācis baznīcā, vai es iepazinis dievu jau pieaudzis cilvēks, kā, kāds viņš bija tad, kad tu dievu nepazini, Jo kaut kāds tās noteikti bija. Uh, un kā tas ir tagad, kad tu esi sastapis dzīvo, dzīvo Dievu? Ja? Tātad, tā kā sacīt, tad šī mm, tāda mūsu kopējā dalīšanās vai, vai liecības, es tam gribētu veltīt mūsu raidījumu otro daļu, tad aptuveni no pustrījiem, bet iesākumā tāds mans mazs ievads, Tātad, ja mēs, lai mēs vispār tiktu pie tā Dieva tēla, vai ne, tātad vispirms mums vajadzētu mēģināt atbildēt sev pašiem uz jautājumu, kāpēc mēs esam šajā pasaulē. Es domāju, ka tas ir jautājums, ko eh, katrs no mums sev ir uzdevis. Es tā ceru. Un, ja vēl nē, tad varbūt ir vērts uzdot sev šo jautājumu, vai tu esi domājis par to, kāpēc tu esi šajā pasaulē. Un patiesībā viens no galvenajiem tādiem mērķiem vai galvenajiem iemesliem, kāpēc, kāpēc mēs esam pasaulē, ir tas, lai mēs iepazītu Dievu. Jo no viņa mēs nākam un pie viņa ejam. Un tas ir tik lieliski, ka šīs redzījums sāk skanēt tieši adventa laikā, jo advents ir tieši tāds laiks, kad Dievs nāk pie mums un kad mēs ejam pie viņa. Man personīgi vienmēr tas ir tāds um, īpašs um, īpaša doma adventa laikā, ka jā, mazais bērns Jēzus nāk pie mums – E, polijas baznīcā ļoti bieži sastopam tādu tradīciju, ka um, tiek veidotas dekorācijas uz adventa laiku, un tad ir tādas mazas trepītes tiek veidotas, katrai dienai viens pakāpiens, un uh, katru dienu tas bērns Jēzus kāpa pakāpienu zemāk. It kā nāk tuvāk tai silītei, kas adventa sākumā vēl ir tukša. Ja, tad, tad tas ir viņa ceļš, advents ir viņa ceļš, nokāpšana no debesīm lejā pie mums, um, un es domāju, ka tas jau ir tik pierasts, um, teikums, pierasta frāze, pat nodrāsts fakts, ka Dievs nāk, lai kļūtu par cilvēku, vai ne? Uh, bet iedomāties to realitāti, ka tas ir tas pats Dievs, kurš ir visa pamatā, Dievs, kurš ir visu radījis un kurš uh, ir gatavs tik ļoti zemoties, lai nokāptu no saviem augstumiem un kļūtu līdzīgs mums visā, nu, kā Pāvils saka, atskaitot grēku. Ne? Tātad būt cilvēkam nozīmē nākt no Dieva un iet pie viņa. Advents laikā mēs atceramies, ka Jēzus nonāca pie mums, bet arī mēs esam aicināti tuvoties ar vien viņam. Un es ļoti ceru, ka šīs mūsu kopīgās pārdomas uh, eh, adventu laika otrdienās mums arī palīdzēs šo ceļu īstenot. Tātad šeit pasaulē mēs dzīvojam tikai kaut kādu konkrētu laiku. Viens ilgāk, otrs īsāk, mēs nekad nezinām, cik ilgs laiks mums ir paredzēts. Eh, Tuksnešu tēvi savulaik eh, runāja par E, miegu, par aizmigšanu katrā vakarā, kā par tādu mazo nāvi. Varbūt tas ir tāds e, labs pavadiens, laba doma, pie kuras e, arī varētu pakavēties adventa laikā, ka katru vakaru, kad es eju gulēt, kad jau jā, visas lietas un darbi ir padarīti un internets izslēgts telefonā, <laughs> un kad patiešām viņā vairs neskatos, ka padomāt, ka varbūt, ka šajā naktī es satikšu Dievu tā pa īstam tiešām, ka es vairs nepamodīšos šeit uz zemes savā gultā, bet uh, es satikšu jau viņu. Un interesanti, kādas varētu būt tās sajūtas, kuras tevī tad ra, ro, ro, rodas, jeb rastos, jeb radīsies. Es iesaku to pamēģināt, tā, tā ļoti interesanta prakse. Tātad mēs esam šeit uz pasaules pagaidām. Ir kaut kāds laiks, kas mums ir dots. Mēs esam, dzīvojam, kustamies, uh, Eh, bet mēs neesam tāpat vien. Ja jau mēs esam ienākuši šajā pasaulē, tad tas, kuru mēs mēģinām iepazīst, mūs ir gribējis. Es saprotu, ka tas ir tāds arī eh, jau ļoti novazāts teikums, ka Dievs man ir gribējis, bet varbūt, ka ir vērts viņā eh, ieklausīties vai viņu izrunāt patiešām tā no sirds dziļumiem, ka Dievs mani ir gribējis, ka es nekad neesmu neesmu viens. Es nekad neesmu vientuļš, jo viņš mani ir gribējis. Es domāju, ka katram no mums ir, ka katram no mums ir pieredze, kad mēs esam mīlējuši. Es gan te uzreiz gribētu šķirt divas dažādas lietas, kas viena no viņām būtu iemīlēšanās un otra mīlestība. Šajā gadījumā es gribētu runāt par to, ka mēs patiešām, es ceru, esam mīlējuši, jo iemīlēšanās ir emocijas, kas rodas un pazūd, bet mīlestība tas ir, nu jā, paskatieties uz krustu un jūs redzēsiet, kur ir patiešām mīlestība, vai ne? Lūk, tātad, ja mēs esam mīlējuši, tad mēs zinām, kā tas ir līdz uh, saknei, līdz sāpēm, Eh, tiešām mm, līdz, līdz sāpju dziļumiem pašiem, vai ne, var aiziet mīlestību. Protams, ka tās ir arī prieka pilnas eh, emocijas tās var būt, bet eh, es gribētu šeit uzsvērt tieši to, ka patiesa mīlestība, mm, viņa arī ir no cilvēka no cilvēka prasa. Ne? Lūk, kāpēc es tagad par to runāju? Tāpēc, ka tik ļoti Dievs mīlēja tevi un mani, un tik ļoti viņš mani mīl, uh, Un vēl vairāk nekā es, tad, kad es esmu uh, patiešām mīlestības pilns vai pilna. Ne? E, jā, un arī Dieva, Dieva sirds bija pilna mīlestības, un tāpēc uh, viņš gribēja gan tevi, gan mani. Ir tāda ļoti uh, skaisti uh, kāda uh, franču rakstnieka, 20. gadsimta uh, franču rakstnieka vārdi, kurš saka, uh, viņus sauc Žiljēns Grīns, un viņš saka, tu pat nevar iedomāties, cik ļoti Dievam tu interesē. Viņš interesējas par tevi tā, it kā tu šajā pasaulē būtu vienīgais. Vi domājies? It kā tu būtu vienīgais šajā pasaulē. Un tie nav tikai vārdi. Ne? Lūk, Bet uh, skatīsimies tālāk, jā, mēs tad, tad uh, tagad māsa mēnēt pateica, ka Dievs tev mīl, ka tu esi ļoti svarīgs un kā tad to Dievu iepazīt, un ten izrādās, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Uh, es sākumā teicu, ka um, redzījuma otrajā pusē es labprāt gribētu sadzirdēt vai ieraudzīt jūsu liecības, bet es gribētu padalīties šeit sākumā ar savu liecību par to, kāds ir bijis mans dieva tēls un kā Nu, es mēģināšu pateikt, kā es viņu redzu šobrīd, <laughs> un tāpēc es ceru, ka vēlāk arī jūs iedrošināsieties un, un padalīsieties ar to, kā tas ir ar jums. Eh, manā gadījumā ir tā, ka es eh, eh, šobrīd man ir 46 mm, gadi, es esmu augusi nekristīgā ģimenē, es mm, iepazinos ar Dievu, kad man bija 19 gadi. Līdz ar to, ja es domāju par savu dzīvi līdz šiem 19 gadiem, es nevaru pateikt, ka Dievu tur vispār nebija bet pamatā tā kā es biju no cilvēkiem, no bērniem, jauniešiem, pusauģiem, kas mīlēja lasīt, tad pamatā tas bija tāds dievs, kas bija veidojies uz bāzes no, no manas izlasītās literatūras. Un tad, tad bērnībā tas um, saistījās ar latviešu tautas pasakām, ar mīļo balto tēti, kas tur staigāja pa zemi, un, protams, ka man tāpat kā jebkuram citam normālam cilvēkam likās, ka tas nav normāli tādam dievam ticēt, jo ko tad viņš var izdarīt tāds baltais vīriņš, vai ne? Vēlāk eh, Atceros, man bija gadi apmēram 15, 16, kad e, es pirmo reizi dzīvē paņēmu rokās jauno derību, un tur es izlasīju, nu, atšķīru tā, ziniet, kā, kā mēs mēdzam atšķirt, vai ne, ko es tur atradīšu, un atšķīru uz eh, tekstu, ja kāds nemīl mani vairāk nekā tēva un māte nav manis cienīgs, un es aizvēru grāmatu, domāju, nu kādas muļķības, <laughs> kas tas par Dievu, kurš grib, lai viņu mīl vairāk nekā tēva un māte, jo man tas likās, nu, pilnīgi kaut kāda nejēdzība. Ne? Uh, savukārt e, tāds ļoti konkrēts, uh, ļoti personīgs Dieva pieskāriens un sastapšanās ar viņu bija uh, man tēta BRS, man bija 19 gadi toreiz, e, un es atceros, ka man e, lika <laughs> tuvinieki atvadīties no tēva, kurš gulēja zārkā, un es atceros, kā es pieskāros viņa pierei, e, lai noskūpstītu, un, un man viena vienīgā doma pie tā zārka bija, nu, tas, tas nav tētis, ne? Un, un vienlaiks man bija skaidra pārliecība, ka viņš ir kaut kur citur, un ka tas, ko es tagad piedzīvoju, ka tam ir kaut kāda jēga. Es jau tikai vēlāk sapratu, ka eh, Dievs man tajā mirklī eh, paņemdams eh, manu tēti pie sevis, ka viņš man uzdāvināja pats sevi. Ne, tāda mm, neapzināta Dieva pieredze, bet tas bija tāds pats pirmais mirklis, kas man jau veda tuvāk pie viņa. Ne. E, Nu, pavisam drīz, jā, pavisam drīz arī pieņēmu kristību un, un pateicoties manai katehētai, uh, Mm, es jau mm, gatavojoties kristībām iepazinos ar Dievu, kurš ir dzīvs, kurš ir dzīva persona, e, kurš vēlas ar mani veidot attiecības, kuram ir svarīgi, kas es esmu. Un savukārt e, šobrīd jau mm, vairāk kā 20 gadus esot e, klosterī, esot klostera māsa, es gribētu teikt, liecināt, ka, manuprāt, Dievs ir nemitīgi Eh, savādāks, jeb eh, tāds, kurš eh, mm, atklājas sevi ik brīdi no jauna, no citas šķautnes. Varbūt esat dzirdējuši, ka Avils Terēze salīdzina cilvēka dvēseli ar, ar, ar, ar tādu dārgakmeni, vai ne? Bet man gribētos arī pašu Dievu salīdzināt ar tādu daudz šķautņainu daudz šķautņainu <laughs> dārgakmeni, ka tu nekad nezini, no kuras puses uzspīdēs tas, tas stars. Nu, es to gribēju teikt, ka tā būs svētā gara dvesma, kura nāks, tu nezini, no kuras puses, un viņa e, eh, apmercēs šo akmeni un tu ieraugi, ieraugi Dievu pilnīgi savādāku tā man šobrīd, tā es šobrīd viņu redzu, un ko es arī priekš sevis esmu mm, sapratusi, mm, tieši domājot eh, par šo raidījumu un gatavojoties tam, ka Dievs ļoti dažādi mums sevi atklāja ļoti dažādos veidos, ļoti dažādās situācijās. Jā, viņš mēģina mums sevi atklāt uh, caur uh, dabu, uh, caur situācijām, caur cilvēkiem. Protams, vispilnīgākā veidā viņš uz mums runā uh, caur rakstiem, uh, kad mēs tos lasām, kad mēs tos atveram uh, un, un viņos ieklausāmies. Lūk, uh, tātad... Uh, Tāda būtu mana liecība. Es vēlreiz aicinu jūs padomāt, varbūt, ka jūs gribētu arī padalīties, vēl ir mazliet laika, un eh, es ļoti ceru sagaidīt kādu ziņu vai telefona zvanu, bet pagaidām es vēl turpināšu eh, tīri to teorētisko pusi, par ko es gribēju ar jums šodien vēl parunāt. Ja tad, tad mēs runājām par to, ka Dievs mani ir gribējis šajā pasaulē, un viņš arī vēlas, eh, lai es viņu iepazīstu. Viņš vēlas, lai es viņu iepazīstu, kāds viņš ir. E, Ten nu es gribētu mm, teikt, ka tie cilvēki, kuri saka, ka Dievs nav iepazīstams, ka, e, ka jautājums par Dievu ir bezjēdzīgs, tā ir tāda ļoti, e, mm, nu, vienkār, sava, savas dzīves vienkāršošana, tā mēs to varētu nosaukt, ka tad visdrīzāk tas ir tāds, nu, garīgais slinkums, nevēlēšanās kaut ko meklēt, ne, nevis, nevis patiešām patiesība. E, ņemot vērā, ka Dievs ir pilnīgi savādāks nekā mēs, e, šī, e, šis uzdevums iepazīt viņu e, patiešām ir, ir grūts. Un, uh, bieži vien um, <laughs> es arī katehēzēs pieaugušiem esmu sacījis, ka vairāk par Dievu mēs varam pateikt, kāds viņš nav, <laughs> nekā viņš, kāds viņš ir. Ne? Uh, bet viņš sevi atklāt vēlas, viņš grib, lai mēs viņu iepazīstam. Viņam to nevajadzēja, jo viņš patiesībā pats sevi ir pilnīgi um, pietiekams. Ne? Uh, Eh, bet viņš gribēja, lai mēs viņu iepazīstam. Un tas arī ir tāda viņa eh, brīvības eh, izpausme, ka viņš to ir gribējis. Ne? Patiesībā tā ir tāda skaista dāvana, un tikai jautājums, vai mēs viņu gribam izpakot, vai mēs gribam viņu atvērt vaļā. Net man tāda anekdote vienmēr nāk prātā <laughs> par to, ka E, bērni un mazbērni vecmāmiņai uz, uz 70 gadu dzimšanas dienu uzdāvināja elektrisko kartupeļu rīvi, jo viņiem ļoti garšoja pankūks, kuras Olma cepa, un, un, lai viņai būtu pārsteigums, iepakoja viņu ļoti skaistā kastītē, apsēja ar sarkanu lentīti, nu, un uzdāvināja Olmai uz 70 gadiem, un visi priecīgi nosvinēja, bet, nu, tā kā tur daudz dāvanu, liela jubilē, tad tās visas dāvanas tur tā stāvēja uz galda, nu, un pēc gada – kad atkal visi mazbērni un, un mm, ciemiņi ir savākušies jau uz 71. jubileju, un atkal ēd kartupeļu pankūkas, tad viens no mazbērniem jautā Omei, nu kā tev tā mūsu dāvana patika, kā tev tā rīva patīk? Oma tā skatās uz viņu, saka, kāda rīve? Nu, viņš saka, nu kā, tu, tu taču cepi šodien arī kartupeļu pankūkas, kā tu viņus sarīvēja? Un viņi rāda savu normālo rokas rīvīt, ar ko viņi visu dzīvi rīvējas. Mazdēls saka, nu pagaidi, bet tu taču no mums dabūji dāvanu. Viņš saka, pagad to, to skaisto sarkano lenti un rāda, ka viņai tur sekcijā aizskāpja ir tā pati dāvana. Viņu, viņu nav pat asaiņojusi vaļā. Ne? Un tā ar mums arī ļoti bieži ir, ka mums ir kāda dāvana, kura mums ir iesaiņota, kuru mēs neesam attaisījuši vaļā. Mhm. Tagad uh, paklausīsimies kādu dziesmu, un tad mēs varēsim turpināt mūsu pārdomas par to, kāds tad mūsu e, Dievs ir. Thank you.

Tu joprojām klausies Radio Marija Latviju, šeit studijā māsa Meinarda, Radījums vienkārši un mierīgi. Šodien mēs runājam par Dieva tēlu, kā mēs redzam Dievu, kā mēs viņu Mm, teiksim, esam iepazinuši, kā tas tēls mūsos ir uh, veidojies, un tu, mīļo klausītājs, aicināts vai nu zvanīt, vai rakstīt īziņas vai ēpastus, uh, ja zvanīt, tad uz telefonu numurs studijā 67 969 131, ja vēlies rakstīt īziņu, tad 266 77 272, vai arī rakstīt ēpastu studija at rml.lv. Eh, un es savukārt eh, pagaidām vēlētos eh, turpināt, mm, ko es gribēju pastāstīt. Varbūt, ka tas, ko es runāšu, tev pamudinās uz piedalīšanos šajā te mūsu kopējā sarunā. Un tad, tad mēs runājam par to, ka, jā, Dievs man ir gribējis, viņa iepazīšana nav vienkārša, viņš vēlas sevi atklāt tieši tādēļ, ka mīl. Un mēs zinām, kā tas ir, kad mīlam, kad gribam tad dalīties. Uh, Jā, vispilnīgākā Dieva atklāsme, protams, ir Jēzu Kristū, Es eh, gribu pateikt šo teikumu, bet šodien par to tā vairāk negribētu um, plašāk runāt, bet, protams, ka uh, tas ir vispilnīgākais veids, kā Dievs sev ir atklājis, un uh, tā ļoti vienkāršot runājot, mēs varam teikt, ja tu gribi zināt, kāds ir Dievs, un tad ņem um, jauno derību un skaties, kā rīkojas Jēzus, kā viņš attiecas pret uh, grēciniekiem, kā viņš izturas pret tiem, kuri ir uh, uh, slimi vai pret tiem, kuri ir laimīgi, un tu redzēsi, kā Dievs attiec arī pret tevi. Ierā, ir, ieliec vienkārši sevi uh, to cilvēku vietā, ar, kur, ar kuriem Jēzus jaunajā darībā veido attiecības. Un tad tu redzēsi, ko Dievs tev piedāvā. Ne? Lūk, bet uh, ejot tālāk par um, šo te mūsu pavadienu, par kur mēs šodien runājam vai mēģinām runāt, es gribētu vēl vienu lietu um, pateikt, atgādināt, tātad Dievs negrib palikt um, apslēpts, tāds inkognito, viņš vēlas, lai mēs viņu pazītu un piesauktu kā tādu, kurš ir reāls un kurš darbojās. Ne? Un e, tagad, tā kā mūsu jau e, sarunas otrajā pusē, es gribētu parunāt par, tādām, e, par tādiem pāris a, e, stereotipiem, kas ļoti bieži a, e, mums traucē Dievu ieraudzīt tādu, kāds viņš patiesībā ir, un e, Pirmkārt, manuprāt, šie stereotipi ir jā, kaut kādā mērā saistīti ar to vidi, kurā mēs esam auguši, kurā mēs esam veidojušies kā personības, bet pilnīgi noteikti šo stereotipu Viens no tādiem iemesliem ir arī tas, ka mēs esam uh, iedzimtā grēka skarti. Ne? E, tas noteikti ir jāņem vērā, ka e, iedzimtā grēka sekas mūsos, <laughs> pat ja mēs esam kristīti bērnībā, viņas vienalga mūsos darbojas, un tas, e, tās sekas paliks mūsos visas mūsu dzīves garumā. Nu, tas ir tīrākais katehisms, tur nekādas lielas gudrības nav jāizdomā, tā tas vienkārši ir. Bet e, to nedrīkst ņemt, e, neņemt vērā, nedrīkst par to aizmirst. Ja? Tātad e, šie izkropļotie dieva tēli. Viens no tiem ir tāds ļoti populārs mums šeit, eh, latviešiem, eh, tas, ko es pieminēju savā liecībā, šis baltais tēvs, eh, kas ir raksturīgs tieši mūsu tautas pasakās, ne? Tad, tad labais vīriņš, kas staigā pa zemi, tāds ar kūiņu vai nuiņu, <laughs> kurš, viņš it kā vēl labu visiem, vai ne, bet, bet tā, pa, mm, nu, ja tā nopietnu ziņu paskatās, tad ne uz ko lielu jau viņš spējīgs nav, ja, un tādam normālam vidusmēra cilvēkam tāds dievs, kurš, kurš tāds nevarīgs ir, priekš kam viņam tāds ir vajadzīgs, un ja cilvēkam ir tāds stereotips par dievu, nu, tad visticamāk, ka tad, kad patiešām viņam būs kādas problēmas vai grūtības, diezin vai pie tāda dieva viņš vērsīsies. Cits ļoti populārs uh, dieva tēls, jeb stereotips par viņu. Mm. Ā, mums kāds zvana, jā. Vairs nezvana. <laughs> Lūdzu, piezvana vēlreiz, nezinu, kas tur mums zvanīja, bet mēs nepaguvām pacelt uh, klausuli. Gaidīsim vēlreiz tavu zvanu. Tātad cits uh, tāds uh, stereotips, jeb, jeb dieva tēls. Jā, labdien! Halo! Halo! Lai to slavēts Kristus. Mūžīgi, mūžīgi slavēts. Kas mums piezvanīja? Nu, es te radio klausītājs gandrīz jau jāsaka, kā ģimenes locekli. uh, <laughs> no Valkas Andris jāsaka, ir. Andris. Un klausos jūsu ra raidījumu jāsaka, ir. Un arī it kā uzrunājot uz Dievs jāsaka, ir. Jūs tik ļoti labi runājat un viss jāsaka. Un es arī radio arī tikai praktiski tagad, kā teikt, atzīstu Bet nu, lūdzu, nevajag tagad, kā teikt, ir komercēt vai pārdoties vai kas jāsaka, jo es uzskatu, ka rādījā ir labs, un ja tu uzticies Dievam, tad tu daudz tālāk ties nekās, jo jūs pareizi, pilnīgi pareizi teicāt, agrāk vīri, e, Jēzus gāja, viņš dziedināja, viņš jāsaka, ir, bet Tagad visi tā runā tikai par tām potēm un potēm un potēm. Mm -hmm. Tad ir Andri... jautājums, ko viņi uzticās. Jā, Andri, saki lūdzu, jā, Andri, saki lūdzu, bet kā ir ar, ar to, kā tu pats redz Dievu? Nu, ja es būtu ja Dievs. Kāds, nē, nevis, ja tu būtu Dievs, bet ja, kā tu viņu redzi? Ja tev tagad būtu kādam svešam cilvēkam jāpastāsta, kāds ir Dievs, kuram tu tici, ko tu pateiktu? Nu, tādu kādu es, piemēram, atceros 1999. Eh, gadā, tad, kad man bija uh, sirds operācijā. Jā. Un man sirds operēja. Un es domāju, vai izdzīvošu vai neizdzīvošu. Mm -hmm, mm -hmm. Tā man tā bija, eh, bija tas jautājums, ko tu ja no manis gribi. Un tajā sirds, kad man bija tā sirds operācija, yeah. man parādījās cilvēks tāds kā mm, eh, gaišā, mm -hmm. baltā, nu izlikās tā kā yeah. malagu pārsaks, jāsaka, yeah. ir yeah. ar seju jāsaka, un mhm. smaidīgs. Mm -hmm. Un viņš man stiepa rokas mm -hmm. un prasīja, lai es viņu saņem un ciet, jāsaka, mm. ir. Mm -hmm. Un es uzskatu tā, nu, ja es viņu it kā esmu saņēmis, jāsaka, es viņam uzticos, jāsaka, tad viņš arī mani pasargā un mm -hmm. dara. Mm -hmm. Jo no šitiem grūtajiem laikiem, no 99. gada, mm -hmm. es mhm. jau būtu sen nomiris. Man jau arī mm -hmm. divi brāļi miruši, jāsaka, mm -hmm. jā. Māsa traģiski mhm. gāja bojā, jāsaka, mamma ar vēzi mhm. nomira, jāsaka, jā es praktiski paliku viens pats, un tādēļ man tas jautājums arī šeit Jā, ir. Eh, paldies! Tev... Jēza no Jā. manis gribi, mm -hmm. kad, kad tādas pārbaudas mhm. ciešanas mm -hmm. vai kas jāsaka Jā. ir. Paldies! Un arī šobrīd, Paldies. kad potē, par potēs jāsaka ir, es arī, mm -hmm. varbūt Dievs ir tā uzlicis, ka pagaidām, lai nepotēs, ka viņš man atkal to 99. gada mm -hmm. slimību ir uzlicis, ka pārbaudīties, viņš mm -hmm. attaisīt mm -hmm. un būt ir, ka viņš varbūt arī negrib un tiek uzticēties Dievam vairāk ir. Uh, Jā. nekā potēm un visam Labi. pārējiem. Mhm. Mm -hmm. Paldies, Andri, ka piezvanīji, paldies, ka padalījies. Uh, mums ir uzrakstījusi arī uh, Gunta no Liepājas, un viņa raksta, Dievs man ir vismīlošākais tēvs un vismaigākais līgavainis. Paldies, Gunta! Un tas ir, man liekas, arī tāda ļoti eh, skaista doma, e, ko es gribētu te mazliet paturpināt no tā, ko Gunta raksta. Mm, e, es nepazīstu Guntu, <laughs> paldies, ka tu to uzrakstīji, um, bet eh, man liekas, ka tā, tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka vienalga, kādas kārtas cilvēki mēs esam, vai mēs esam e, laulāti cilvēki, vai mēs esam klosteri cilvēki, vai mēs dzīvojam vieni paši pasaulē, man liekas, ka ļoti skaisti apzināties, saprast e, un patiešām tā sirdī pieņemt to, ka katra dvēseli, ik viens cilvēks pirmām kārtām pieder Dievam un tikai pēc tam ir viņa konkrētais aicinājums, e, tātad vai nu laulātais vai, vai konsekrētais vai, mm, nezinu, vēl tur kāds priestrība, piemēram, vai ne, garīgā kārta, e, bet jebkurā, jebkuras dvēseles e, primāri, jebkuras dvēseles līgavēns ir Dievs, un tāpēc ļoti skaisti, ka Gunta mums to ir uzrakstījis, paldies tev, liels. Protams, mēs gaidām vēl kādu zvanu vai rakstīšanu droši, priecāsimies, paldies tiem, kas jau padalījās. Tātad, eh, bet es savukārt gribētu turpināt par tiem stereotipiem. Viens no tiem ir šis baltais vīrs, baltais tēvs, bet vēl viens ļoti populārs, manuprāt, ir, um, kad mēs skatāmies uz Dievu kā uz Ziemassvētku vecīti vai kā uz benzīntāku. Nu, mēs tagad jau esam adventa laikā un tuvojas Ziemassvētku, un kā nu, Ziemassvētkiem parasti mēs gādājam dāvanas un domājam kā kādu apsveikt vai ne, uh, Mm, un, uh, savukārt svētki paiet, un tad viss tas vilnis ir pārgājis, un mēs dzīvojam tālāk. Ja? Vai arī, ja mēs uh, skatāmies uz benzīntanku, tad mēs braucot tālākā ceļā, varam iebraukt benzīntankā, uztankoties, un tad mums ir pilnīgi vienalga, kas notiek tajā konkrētajā benzīntankā, tāpēc, ka mēs braucam tālāk un mēs esam dabūjuši to, ko mēs, tas, kas mums ir bijis vajadzīgs, vai ne? Vācieši to sauc arī par tādu caurumaizbāzēju Ja, ka, ka ļoti bieži mēs Dievu izmantojam kā tādu caurumu aizbāzē, ka mums ir kaut kāda vajadzība, kaut kāds caurums, kas mums ir izveidojies dzīvē, kāds uh, ielāps ir jāuzliek, un tad mēs Dievu izmantojam kā tādu ielāpu, vai ne? Mēs varam padomāt, tātad jau šie divi stereotipi, jeb divi viltus Dieva tēli, pirmkārt šis baltais tēvs, otrkārt Ziemassvētka vecīts vai benzīntanks vai cauruma aizbāzēs, tas ir faktiski tādi, kad ir izvai sinonīmi. Vēl viens no <clears throat> variantiem elementiem, kas varētu būt, ir eh, Dievs kā policists kad mēs uzlūkojam viņu kā tādu, kas mūs tikai pārbauda, uzliek soda punktus, <laughs> izraksta uh, kaut kādas uh, tur protokolas, vai ne? Un uh, ja mēs Dievu šādā veidā uzlūkojam, tad visticamāk, ka mēs drīzāk no viņa bēgsim projām, nevis meklēsim tad, kad mums ir kādas vajadzības, vai tad, kad mums ir kāds prieks, vai ne? Eh, un vēl viens tāds ļoti, manuprāt, populārs ir e, Dievs kā grāmatvedis. Varbūt atcerieties e, filmu ar Jim Carrey, Brūsu Svaranais. Tur ir īstenībā ļoti interesanti filma, ja mēs gribam parunāt par Dievu tēlu. Tur arī citi, citas tādas vietas, bet ir viens tāds moments, kad e, viņš stāv pie tāda kā kartoteiku skapīša, un uh, atver to atvilknīti, viņa tāda gara, gara, gara, un tur ir daudz to lapiņu, un tad viņš sāk skatīties, un tur viss ir pierakstīts, kurā dienā, ko viņš ir izdarījis, un cik reizes viņš ir izdarījis, ne? Uh, varbūt arī tā, ka mēs Dievu uzlūkojam šādā te veidā, kā tādu grāmatvedi, kurš tikai sēž un uh, pieraksta un uh, mēģina, uh, nu, tā kā <laughs> nu, varbūt kontrolē tas nebūtu īstais vārds, bet eh, drīzāk, eh, ka ir ehm, tad, tad viss, ko es pasaku, viss, ko es izdaru, eh, ir īpaši tas, kas ir bijis nepareiz, tas uzreiz tiek pierakstīts, iegrāmatots un, un, nu, protams, un par to pēc tam tad es saņemšu sodu. E, Un kas ir trakākais tajā visā, ka pateicoties pēdiņās ehm, tam iedzimtajam grēkam, kuras sekas mūsos darbojas visas dzīves garumā, ir tas, ka šie dažādie stereotipi, dažādie ehm, izkropļotie dieva tēli, ka visbiežāk viņi darbojas mūsos kompleksi. Ja, tātad, ka nav tā, ka es eh, apzināti uzlūkoju Dievu kā policistu vai grāmatavedi vai Ziemassvētku vecīti vai kā šo balto vīriņu vai ne, bet ka kaut kas no, viņa, no visiem šiem te tēliem manie ir – Ne? Un, e, ziniet, e, man liekas, ka būtu baigi forši, ja mēs patiešām paši sev pirmkārt jau <laughs> varbūt ne tur uh, e, radio studijā vai, vai, vai nezinu, uh, mm, zvanotu šajien par to runāt, vai ne, bet, bet paši sev pirmkārt atzītos, ka jā, īstenībā, mm, nu, nav nemaz tik uh, vienkārši ar šo dievu tēlu manī, ka patiesībā ir situācijas vai reizes, kad es no viņu baidos, kad es no viņas slēpjos kā no policista, vai ne, vai arī, ka ir situācijas, kad Eh, man ir kauns no viņa. Ne? Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, ko katrs no mums ir piedzīvojis, un tāpēc pirmkārt jau sev godīgi atzīties, un pēc tam arī pie viņa aiziet <laughs> un viņam to pateikt, jā, Dievs redzi, nu tā ir, bet tagad atklāja man to, kāds tu patiesībā esi. Ne? Jo tikai tad, kad es pats vai pati pie viņa iešu ar šo jautājumu, viņš arī man pašķirs to ceļu. Ne? Jo diezgan bieži mums gadās tā, ka mēs, eh, tā kā, mēs gribētu Dievu iepazīt, bet mēs gaidām, kad viņš to manā vietā izdarīs. Bet, nu, tāpēc jau viņš mums ir devis brīvo gribu, viņš mums ir devis iespēju izvēlēties, viņš mums ir devis iespēju domāt, prasmes dažādas, vai ne, lai mēs varētu paši arī no savas puses uz viņu, mm, uz viņa virzienā tātad spērt šos te soļus. Mēs esam brīvi, tā ir viena tāda vēl eh, ļoti, eh, manuprāt, eh, hmm, nu, sarežģīta lieta, sarežģīta lieta, ka Dievs mums ir devis šo te brīvību. Par to pēc mirkļa es turpināšu, bet Ilona mums raksta, Dieva esmi mācīja tētis, un pirmās atmiņas atceros, kad man bija četri vai pieci gadiņi, un šis tēls bija labs un uzticams. Turpināja meklēt arī augot lielai, jo dzīves notikumos, kas vienmēr bija pārāk stipri, nekā, tātad, e, kur bija stiprāk nekā es, vienmēr bija vajadzīgs viņa patvērums. Nekad neatlaidu Dieva roku. Un visu laiku iepazīstu viņu, sevi un šo dzīvi caur Dieva vārdu, caur baznīcu. Paldies Eh, Veronika Ilona. Divi vārdi mums ir eh, mūsu eh, klausītāji. Paldies, Ilona! Ļoti skaista liecība, jā, un te arī jāpiebilst, ka Ehm, ļoti bieži tas, kā mums veidojas eh, Dieva tēls, ehm, kaut uz, uz to ir liels iespējas mūsu vecākiem, it īpaši mūsu, it īpaši mūsu tēviem, un diemžēl, tā kā mēs dzīvojam sabiedrībā laikā, kur, kur um, nu, vismaz manas paudzes cilvēkiem šis tēva, tēva tēls ļoti bieži ir eh, vai nu vispār neklātesošs vai negatīvs, tad eh, tas nav viegli. Uh, Mm, cilvēkam e, pieņem Dievu kā tēvu, ja tev ir bijusi negatīva šī pieredze vai arī vispār viņa nav bijusi. Ne? Un tāpēc man ir prieks par jaunāko paudzi, kuriem šobrīd ir starp 25 un 35, ka es redzu eh, savu paziņu eh, starpā, draudzes cilvēku starpā, ka ir ļoti daudz tēvu, kuri tiešām pavada laiku ar saviem bērniem, un ar to viņi eh, arī rada šo tādu uh, mm, uzticēšanās atmosfēru un arī palīdz saviem bērniem augt uh, kopā ar mm, augt apziņā par to, ka diev, ja jau mans tēvs ir tik labs, tad cik labam ir jābūt dievam. Rita raksta, Dievs man ir labākais draugs, uzticams, mīlošs, kurš vienmēr ir ar mani, pat ja es novēršos. Mm, paldies, Rita, ļoti ļoti skaista liecība, ka Dievs ir uzticams pat tad, kad mēs no viņa novēršamies vai kad mēs viņam pagriežam muguru. Jā. Un viņš mums dod brīvību, tā kā es jau sāku par to runāt, ka viņš mums dod brīvību, tāpēc, ka viņš jau visnībā nevar savādāk, jo ja viņš pats ir brīvs, ja viņš pats nav neviena ierobežots, tad viņš arī savādākus mūs nemaz nevarēja radīt. Tāpēc arī mums ir šī brīvība dota, eh, bet eh, vienmēr mums jāatcerās, ka eh, brīvība ir cieši saistīta arī ar atbildību ne, un ar mīlestību. Jānis Pāvils II, svētais Jānis Pāvils II savulaik sacīja, ka brīvība mērāma ar mīlestības mēru, kādu spējam sevi atrast. Jā, tikai tad mums ir, protams, atkal jāatbild uz jautājumu, kas tad vispār ir eh, tā patiesā mīlestība, ar kuru mēs to savu brīvību mēram. Ne? Lūk, tātad eh, mēs, kā Pāvils raksta, nē, tie ir apstuļu darbi, kuros mēs lasām, ka Dievā mēs dzīvojam, kustamies un esam, eh, viņā notiek viss, kas ar mums notiek, un tad, tad lai mēs varētu e, savu ceļu šeit uz zemes e, īstenot, lai mēs varētu viņu iet, tā kā mums dzirdējām e, redzījuma galviņā vienkārši un mierīgi, tad, e, manuprāt, pirmais solis, jeb e, tas e, pirmais e, tāds e, ķieģelīts tajā celtnē, kas saucās mūsu e, attiecības ar Dievu, mūsu ceļš ar Dievu, e, pirmais, kas ir jāieliek pamatā, tas ir e, Dievs, pats Dieva tēls, kā es uz viņu lūkojos, kā es viņu e, redzu, e, nebaidīties arī sev atzīt to, ka jā, grēks man ir ietekmējis un ļoti iespējams, ka es redzu viņu greizi, nebaidīties no tā, sev to atzīt un arī sarunā, jeb, nu, lūkšanā, tā tad sarunā ar Dievu, ar viņu par to runāt, lai viņš man atklāja to, kāds viņš patiešām ir. E, atcerēties to, ka Dievs vēlas, lai es viņu pazītu un piesauktu kā tādu, kurš patiešām reāli darbojās. E, un e, jau pašā noslēgumā man šodien ir līdzi tāda maza grāmatiņa. Viņa gan ir domāta bērniem, it kā, <laughs> bet jūs zinat, ka vislabākās bērnu grāmatas uh, parasti ir arī ļoti piemērotas pieaugušajiem, un šodien man ir Lēnis Maieras skumances grāmata, ja tu tā domā, mīļais dievs, ar apakšvirsrakstu stāsti sirdī modrajiem – Un e, es šodien gribētu noslēgumā nolasīt vienu stāstu no šīs grāmatas, kā tādu pamudinājumu mums visiem, un tūlīt jūs redzēsiet uz ko. E, stāsts nosaukums ir Adventas saruna. Zīmēšanas stundā bērni gatavo ielūgumus uz Ziemassvētku sarīkojumu skolā. Ksaveriņš, te es piebildīšu, ka tas ir grāmatas galvenais varonis, Ksaveriņš, Ksaveriņš, Ksaveriņš zīmē eņģeli, kurš ierodas pie Marijas. Ar saviem spēcīgiem spārniem viņš ir atvilcis sloga aizkarus, rokā eņģelim ir ziedu pušķis. Skaisti vai ne? Ksaveriņš jautā dievam. Zēns to nesaka skaļi, tādēļ klasē neviens nemana, ka viņš sarunājas ar mīļo dievu. Tagad Marija jau zina, ka bērniņš Jēzus nāks pasaulē, no viņa var sākt gaidīt, šūt autiņus un priecāties – Vēl es uzzīmēšu ganus, kā viņi ierodas pie bērna Jēzus, un Bētlemes zvaigzne virs kūtiņas jumta. Trīs gudros no austrumiem, visi zīmējumi vēstī par atnākšanu. Adventi nozīmē atnākšanu, to mēs jau esam mācījušies. Vai tev patīk zīmējums ar eņģeli, kurš ierodas pie Marijas? Kseveriņš apklust. Viņš sēž pavisam nekustīgi, lai sadzirdētu, ko Dievs atbildēs. Jā, saka mīļais Dievs, sevišķi jauks ir pušķis. Kā īsti ir, vai tu nāc pie visiem cilvēkiem? Savariņš grib zināt. Jā. Vai tikai vienreiz var arī biežāk? Es vienmēr esmu klāt. Tikai daži to uzreiz nesaprot, vai ne? Viņi negrib saprast. Un ko tad tu dari? jautā zēns. Es gaidu, atbild Dievs. Mums mācīja, ka advente ir arī gaidīšanas laiks, stāsta Ksaveriņš. Tikai es nekad nebūtu domājis, ka arī tev jāgaida. Brīdi padomājis, viņš piebilst. Vienam gaidīt ir grūti. Ja tu, Dievs, būtu ar mieru, es varētu tev palīdzēt. Tev vajadzēs daudz pacietības, saka Dievs. Es gribētu vismaz pamēģināt, lūdz Ksaveriņš. Un ja tad kāds teiks, ak, tu jau esi klāt, mēs priecāsimies abi kopā. Norunāts? Norunāts. Piekrīt, mīļais Dievs. Es pateicos tev, klausītāji, tu šodien klausies šo rēdījumu. Ja tu piedalījies, atsūtījis savu ziņu, vai šodien neko neuzrakstīja, vai nepiezvanīja, bet eh, es tāpat kā mīļais Dievs esmu gatava gaidīt <laughs> līdz nākošai otrdienai. Un, eh, nē, es neuzdošu mājas darbus, <laughs> bet eh, tāds lūgums, ja piedāvājums varbūt, ka tev būs laiks līdz nākošai nedēļai, līdz nākošai otrdienai padomāt par to, kā tu redzi Dievu, Eh, kā viņš ienāk tavā ikdienā un kāds ir tas Dievs, kuru tu mm, dod tālāk tiem cilvēkiem, kuri ir ap tevi. Un varbūt, ka nākošu otrdien mēs eh, jau turpinot sarunu, eh, nākošo reizi gan mēs runāsim par to, kā mēs uzlūkojam paši sevi un kas mēs esam – Jo, ja jau mēs eh, raidījumā grasamies runāt par mūsu attiecībām ar Dievu, tad vispirms ir jāsaprot, kas ir viņš, un to mēs mēģinājām saprast šodien, un savukārt nākošajā reizē tad par to, eh, kā tad esam mēs paši. Labprāt, eh, tevi atkal dzirdēšu, ceru vai lasīšu, <laughs> un uz tikšanos pēc nedēļas. Mūsos nav laimes, tāpat kā laimes nav ārpus mums. Laime ir tikai dievā, un kad mēs to atrodam, tad tā ir it visur. Tā blēsas paskāls. Es vēlos būt laimīga. Domāju, ka arī tu. Aicinu uz kopīgu meklēšanu, uz dieva meklēšanu būt ceļā visas dzīves garumā. Vienkārši un mierīgi, Radījumu cikls par Dievu, kurš mūs katru ir izredzējis un nes uz savām rokām, un par mani, tevi, par katru no mums. Kāds ir viņš, kāds esmu es, kā mums veidot attiecības, kā tajās augt. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.